Növbəti hədisə başlamamışdan əvvəl əvvəlki dərslərdə olan bəzi məqamlara aydınlıq gətirmək istəyirəm. Keçən dərsdə mən bu kitabın içində olan o ikinci hədisin təhqiqini əsaslanaraq rəvayətin ceyyid, yəni yaxşı olduğunu demişdim. Əlavə etmək istəyirəm ki, Muhammed Nasrəddin Albani rahiməhullah bu hədisi səhih hesab etmişdir. Yəni, bu rəvayətdən başqa rəvayətlər var ki, bu hədisi səhih mərtəbəsinə qaldırır. Həmçinin dördüncü hədisi Buxarinin rəvayət etdiyini demişdim. Lakin Buxari məhz bu kitabda olan ləfs ilə bu hədisi rəvayət etməyib. Məna ilə başqa-başqa rəvayətlərdə bu hədisi rəvayət edib. Beşinci hədis Əli ibn Əbi Talib radiyallahu demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə hündür boy, nə də bəstə boy əlləri və ayaqları isə başı iri, məfsəlləri böyük və sinəsinin tükü uzunsa olan bir adam idi. Bir yeridikdə ləngərlənirdi. Sanki hündür bir yerdən inirmiş. Mən nə ondan əvvəl, nə də ondan sonra onun kimisini görmüyorum. Əvvəlcə bu hədisin təhrici barədə danışaq. Hədisi İmam Əhməd Rahiməhullah Musnəd əsərində rəvayət etmişdir. Və Məhəmməd Nasirəddin Albani Muxtasər Əşşəmail əsərində bu hədisin səhih olduğunu bildirmişdir. Hədisi məşhur səhabə Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh rəvayət edir. Bu səhabəni nə qədər də, necə də vəsb etsək, layiqincə vəsb edə bilməyəcək. Lakin qısa şəkildə bu sahabənin barəsində sizə məlumat verəcəm. Abu Turab yaxud Abu Sifteyn yaxud da Abu Həsən Ali ibn Əbi Talib ibn Abdülmuttalib radiyallahu anh fil ilindən 30 il sonra yəni Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmə peyğəmbərlik verilməmişdən 10 il əvvəl dünyaya gəlmiş İslam dinini ilk əvvəl qəbul etmiş sahabələrdəndir. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həm əmsi oğlu, həm kürəkəni, həm də ən əziz və reyhan qoxulu nəvələri Həsən və Hüseyin radiyallahu anhmanın atalarıdır. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu Təbuk döyüşü istisna olmaqla Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə birlikdə bütün döyüşlərdə iştirak etmiş və ələl xüsusda ağac altında ona beyət edənlərdən olmuşdur. Və bu döyüşündə isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu öz yerinə xəlifə təyin etmişdir. Səad ibn Əbi Vakkas radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Təbuka yola düşərkən əlini öz yerinə başda təyin etdi. Onda Əli verir, doğrudanmı sən məni uşaqların və qadınların yanında qoyub getmək istəyirsən? Peyğəmbər s.a.v. buyurdu, istəmirsən ki, Harun Musaya yaxın olduğu kimi sən də mənə yaxın olasan, fəqət məndən sonra Peyğəmbər gəlməyəcək. Bu hədis radiyallahu anhın nə dərəcədə fəzilət sahibi olduğunu göstərir nə dərəcədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə yaxın olduğunu bildirir. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh sağlığında ikən cənnətlə müjdələnmiş 10 nəfərdən biri. Ha belə cənnətin səbirsizliklə gözlədiyi 3 nəfərdən biridir. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin dördüncü xəlifəsi olmuşdur. Hicrətin 35-ci ilində Zilhiccə ayının 18-ci cümə günü xilafətə gəlmiş, 4 il, 9 ay möminlərə layiqincə əmirlik etmiş və nəhayət hicrətin 40-cı ilində Ramazan ayının 17-si cümə günü Kufə şəhərində Abdurrahman İbn Mülcəm Əl-Muradi tərəfindən vurulmuş və 3 gündən sonra 63 yaşında şəhid olmuşdur oğlanları Həsən və Hüseyin, ha belə Cəfər oğlu Abdullah radiyallahu anhum, onu yuyub kəfənləmiş, Həsən onun cənazə namazını qıldırmış və bundan sonra onu dəfn etmişlər. Bu hədisdə Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin əllərinin və ayaqlarının sərt olduğunu bildirir. Burada sərt deyildikdə onun əllərinin və ayaqlarının kobud və cod olduğu deyil, möhkəm və iri olduğu nəzərdə tutulur. Bu xüsusda Buxarinin səhiyyində rəvayət olan hədisdə Ənəs ibn Məlik radiyallahu demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əlləri və ayaqları iri, yüzü gözəl bir insan idi. Mən nə ondan əvvəl, nə də ondan sonra onun kimisini görməmişdim. əlləri də olduqca zərif idi. Yenə Buxarinin səhihində və Tirmizinin sünə nəzərində rəvayət olunan hədisdə Ənəs ibn Məlik radiyallahu anh demişdir. Mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin əlindən daha yumuşaq nə bir ipəyə, nə də bir zərxaraya toxunmuşam. Tirmizinin sünən əsərini şərh edən Mübarək Furi bu hədisi izah edərkən demişdir. Ola bilsin ki, burada yumşaqlıq onun dərisinə, sərtlik və möhkəmlik isə onun əl və ayaq sümüklərinə aiddir. Beləliklə də aydın olur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əlləri və ayaqları qüvvətli və çox möhkəm olmuşdur. Sonra hədisdə məhsəlləri böyük deyir. Burada məhsəl deyildikdə sümüklərin tərəfləri, yaxud onların uclarının bir-birinə birləşdiyi yer, məsələn, bilək, dirsək, diz və başqa oynaqlar və buğumlar nəzərdə tutulur. Bu da Peyğəmbər s.ə.v-in bədəndə çox qüvvətli, möhkəm bir adam olduğundan xəbər verir. Sonra Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh Peyğəmbər s.ə.v-in sinəsində olan tükün uzunsov şəkildə olduğunu xəbər verir. Yəni, sinəsindən ta göbəyinərək bitən tüklər nazik və uzunsov şəkildə idi. Altıncı hədis yalnız isnafdan ibarətdir. Bu da mühəddislərin güzel üslubundan haber verir. İmam Tirmizi bir ki bize Süfyan İbni Vakil belə rəvayət etmişdir. Bizə atan Məsud idən bu isnadla önceki hadisi buna yakın manada rəvayət etmiştir. Vəssalam. Bununla sözünü tamamlıyor. Bu nə deməkdir? Adətən mühəddislər hədisin bir və daha çox isnadla varid olduğuna rast gəldikdə, həmin hədisi əvvəlcə tam şəkildə nəql edər, sonra bu hədisin digər isnadını və ya bir neçə isnadı zikr edər və hər isnadın axırında müxtəsər olaraq buna yaxın mənada, yaxud buna bənzər, bunun eynisini və s. deyərək istinad edər və hədisin mətnini zikr etməzdir. Bunu etməkdə məqsəd isə öncəki hədisin mötəbərliyini təsdiq etmək və ya hökmünü qüvvətləndirmək. Hökmünü qüvvətləndirməklə onu bir dərəcə, yəni zəif dərəcəsindən həsən, yaxud həsən dərəcəsindən səhih dərəcəsinə yüksətmək olmuşdur. Yedinci hədis. Uzun hədisdir. Əvvəl hədisi tam şəkildə oxuyacağım, sonra hissə hissə izah ediyor. Ali ibn Abi Talib radıyallahu anh'ın nevelerinden biri İbrahim ibn Muhammed rahimahullah demiştir. Ali radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi vessederken diyerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne lap hündür boy ne de oldukça beste boy. Orta boylu bir adam idi. Saçları nə tam qıvrım, nə də dümdüz, azacıq dalğa var idi. Nə şişman sifət, nə də girdə sifət idi. Üzündə bir qədər girdəlik var idi. Rəngi qırmızıya qaçıq, ağ, qara gözlü, uzun kirpikli, ha belə məhsəlləri və çiyin sümüyü iri olan bir adam idi. Bədəni də çox tüklü deyildi. Sinəsinin tükü uzunsov, əlləri və ayaqları isə olduqca sərt idi. Yeridikdə ləngər vurdu, sanki hündür bir yerdən inirmiş. Birisinə tərəf döndüyü zaman tam vücudu ilə dönərdi. Peyğəmbərlik möhürü onun kürəkləri arasında idi. O, Peyğəmbərlərin sonuncusu, üstəlik insanların ən geniş ürəklisi, ən düz danışanı ən mülayimi və dostluqda onların ən cömərdi. Adam onu birinci dəfə görəndə heybətindən canına lərzə düşərdi. Və kim onunla yaxından ünsiyyət tutarsa, onu sevərdi. Onu vəsb etmək istəyən kimsə isə belə deyərdi. Mən nə ondan əvvəl, nə də ondan sonra onun kimisini görmədim. Əvvəlcə bu hədisin təxrici barədə. Tirmizi rahimehullah bu hədisi Sünən əsərində də rivayet etmişdir. Rivayet etmiş və bu isnadında bağlılıq olmayan bir hədisdir demişdir. Tirmizinin özü artıq bu hədisi mötəbər hesab eləmir. Elə ki, İbrahim ibn Muhammed bu hədisi bilavasitə babasından eşitməmişdir. Üstəlik, hədisin isnadında keçən Qufranın azad etdiyi köləsi Ömər bin Abdullah Əl-Mədəni zəif və etibarsız ravidir. Odur ki, İmam Əhməd ibn Həmbəl, İbn Məyin, Nəsai, İbn Hibban və başqaları onu etibarsız ravi hesab etmişlər. Muhammed Nasrəddin Albani də Muxtasara Şəmail əsərində bu hədisin zəif olduğunu demişdir. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, bu hədis zəif olsa da, onun mətnindəki vəsflərin əksəriyyəti digər səhih hədislərdə öz təsdiqini tapmışdır. Diqqətlə hədisin izahına qulaq asın. İbrahim ibn Muhammed. Bu Muhammed Əli ibn Əbi Talibin radiyallahu anh, Həsən və Hüseyn radiyallahu anhmadan sonra ən fəzilətli oğlu sayılır. Muhammed ibn el-Hənəbiyyə kimi tanınmışdır. Hənəbiyyə onun anasıdır. Adı Xovlə bint Cəfərdir. Bu qadın Əbu Bəkir xilafəti dövründə Bənu Hanifə qəbiləsindən cariyə götürülmüş və Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhə nəsib olmuşdur. Hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin orta boylu bir adam olduğu xəbər verilir. Bu da əvvəlki hədislərdə öz təsdiqini tapır. İkinci hədisdə onun orta boy olduğu barədə xəbər verilir. Həmçinin saçları barədə nə tam düz, nə qıvrım olduğu, azadıq dalğavari olduğu, bu da əvvəlki hədislərdə xəbər verilir. Lakin dalğavari olduğu Buxarinin səhihində rəvayət edilir. Hənəs ibn Malik radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin saçları nə dümdüz, nə də qıvrım idi. Onun saçları dalğavari idi və qulağı ilə çiyini arasına düşürdü. Bu hədis bu hədisdəki ləfsi təsbirləyir. Nə şişman sifət, nə də girdə sifət idi. Növbəti hədisin şərhində gətirdiyim hədis bu cümləni təsdiq edəcək. Rəngi qırmızıya qarışıq ağ, yəni qırmızıya salır. Beyhakî'nin Delail en-Nubu eserinde rivayet edilir ki Ali ibn Abi Talib radıyallahu demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin derisinin ağlığı kırmızıya çalırdı. Bu hadisi Şeyh Albani Hasan hesap etmiştir. Bukhari'nin sahihinde de Enes ibn Malik radıyallahu anh rivayet edilmiştir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin derisi kırmızıya çalırdı. Bu lefsi de bu vefsi de subut ettik. qara gözlü və uzun kirpikli. Bu da yenə də Beyrətinin Dəliyal Ən-Nübuvvə əsərində öz təsdiqini tapıb. Burada Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh demişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qara göz və uzun kirpikli bir adam idi. Bu hədisi də Şeyh Albani rahimahullah səhih hesab etmişdir. O ki, qaldı məqsədləri və çiyin sümüyünün iri olmasına, o da 5-ci hədisdə öz təsdiqini tapıb, bu da səhih ləfsdir. Yenə sinəsinin tükünün uzun soğuq, əllərinin və ayaqlarının sərt, yerdikdə ləngər vurması sanki hündür bir yerdən yenirmiş, bu da əvvəlki hədislərdə öz təsdiqini tapıb. Bu cümlələr də səhih cümlələrdir birisinə tərəf döndüyü zaman tam vücudu ilə dönərdi. Rasulullah s.ə.v heç vaxt ədəbsizliyə edib, kiməsə başını döndərib cavab verməzdi. Arxa tərəfində olan adama tərəf tam vücudu ilə dönərdi. Lakin sağa və sola baxdıqda yalnız başını döndərməklə kifayətlənərdi. Birisinə tərəf döndüyü zaman tam vücudu ilə dönərdi. Bu arada Abu Hureyra radiyallahu anh Peyğəmbər s.ə.v vəsf edərkən demişdir. Rasulullah s.a.v orta boy, bir qədər uzun, ağ bəniz idi. Saqqalının tükləri qara, ön dişləri gözəl idi. Gözlərinin kirpikləri sıx və uzun idi. Özü də enli kürək idi. Yanaqları nə şiş, nə də batıq idi ayaqlarını yerə möhkəm basardı. Ayağında boşluq olmazdı. Barmaqları və ya dabanı üzərində yerməzdi. Yönəldikdə tam yönələr, üz çevirdikdə tam çevrilərdi. Mən nə əvvəl, nə də sonra onun kimisini görmədim. Hədis səhih hədisdir. Buxari rahimehullah Ədəbül Mufrad əsərində rivayet edir. Daha doğrusu Həsən hədisdir. Üzr istəyirəm. Buxari rahimehullah bu hədisi Ədəbul müfrad əsərində rəvayət edilmişdir. Sonra Peyğəmbərlik möhürünün onun kürəkləri arasında olduğu bildirilir. Bu da yenə Buxarinin səhiyyində rəvayət olunur. Səid ibn Yezid rəvayət edir ki, xalam məni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gətirib, Ya Rasulullah, bacım oğlu xəstələnib, ayaqları bərk ağrıyır dedi. Peyğəmbər s.ə.v əlimi başıma çəkdi. Allahdan mənim üçün xeyir, bərəkət dilədi. Sonra dəstəmaz aldı. Mən onun dəstəmaz aldığı sudan içdim. Sonra onun arxasında durdum. Və kürəkləri arasında kəklik yumurtası boyda peyğəmbərlik möhrünü gördüm. Hədisin bu cümləsi də səhiyyidir. hədisin davamı gəlir, Peyğəmbərlərin sonuncusu. Bunu artıq Quran ayəsi ilə ispat edirik. Mə kənə Muhammedun əbə əhədin min ricalikum, və ləkin Rasulallah və xatəmən nəbiyyi. Məhəmməd sizlərdən heç bir kimsənin atası deyil. O, Allahın elçisi və Peyğəmbərlərin sonuncusudur. Həmçinin Buxarinin səhilində Peyğəmbər s.ə.v-in belə dediyi rəvayət edilir. Mənim və əvvəlki Peyğəmbərlərin məsəli gözəl və heyratanız bir ev dikmiş, lakin kərpizinin birini qoymamış bir kimsənin məsəlinə bənzəyir. Cəmaat bu evin yan yörəsindən keçir, ona heyrət edir və deyir, nə üçün bura bir kərpiz qoyulmayıb? Sonra Peyğəmbər s.ə.v davam edib dedi, o kərpiz mənəm və mən Peyğəmbərlərin sonuncusuyam. Davam edir rəvayət, deyir, üstəlik insanların ən geniş ürəklisi, ən düz danışanı, ən mülayimi və dostluqda onların ən cömərliyidir. Birincisi, geniş ürəkli olması Rasulullah s.a.v. Yəni, səxavətli idi əli açıq idi. İbn Abbas radiyallahu anhuma demişdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların ən səxavətlisi idi. Ramazan ayında Cəbrail aleyhissalam ilə görüşdüyü zaman isə daha səxavətli olardı. Cəbrail aleyhissalam Ramazan ayının hər gecəsində Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilə görüşər, onunla bircə Quranı oxuyub təkrar edərdi. Odur ki, bu günlərdə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm xeyrxalq işlər görməkdə sərbəst əsən küləkdən daha cömərd olardı. Hədisi Buxar rəvayət edir. Səhih hədisdir. Ən düz danışanı. Dikkat edin. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem heç vaxt yalan danışmır. Heç vaxt. Hətta zarafat etdikdə belə düz söz danışaraq zarafat edərdi. Abdullah ibn Məsud, Abu Hureyra radiyallahu anhümə və digər sahabələr Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmdən hədis rəvayət edərkən deyərdilər, doğru danışan və doğruluğu təsdiq edilmiş Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bizə belə rəvayət etmişdir. Baxın, görün, sahabələr onu nə cür vəsb edir. Nəinki sahabələr, Rum imperatoru Herakl belə onu görmədən öz kitablarında oxuduğu məlumata əsasən bilirdi ki, Allahın Peyğəmbəri yalan danışmaz. Və Əbu Sufyandan Peyğəmbərlik iddia edən bu adam söylədiklərini deməzdən əvvəl, bu dinə dəvət etməmişdən əvvəl, heç onu yalan danışmaqda ittiham etmişsinizmi? deyə soruşdu Əbu Sufyan xeyr deyə cavab verdi. Subhanallah, 40 il bu adam Peyğəmbərlik verilməmişdən əvvəl hələ yalan danışmayıb. O ki, qalsın Peyğəmbərlik verilmişdən sonra. 40 il. Allah subhanət hələ onu əxlaqlı bir insan kimi yetişdirir. İndi deyəcəyim bu uzun rəvayətə diqqət edin. Müşrik belə ehtiqat edirdi ki, Peyğəmbər s.ə.v yalan danışmır. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh demişdir. Səad ibn Muaz məlumdur hansı sahabədir. O sahabə ki, vəfat etdikdə Allahın əşi onun ölümünə təsirlənib, titrəyib. Səad ibn Muaz radiyallahu anh ümrə ziyarətinə yola düşdü və gəlib Umeyyə ibn Xələfin evində qonaq qaldı. Umeyyə ibn Xələf həmin vaxt müşrik idi. Sonra da elə müşrik olaraq dünyadan çözüb getdi. Umeyyədə Şama gedərkən Mədinədən keçər və Səadin evində qonaq qalardı. Umeyyə Səadə dedi, gün ortaya dək gözlə, insanlar yuxuya dalsın, sonra get ümrəni yerinə yedir. İstəmirdi ki, onu kimsə görsün. Səad Kəbəni təvaf edərkən Abu Cəhəl ona rast gəldi və soruşdu, bu kimdir Kəbəni təvaf edir? Səad, mənəm Səad deyə cavab verdi. Abu Cəhəl dedi, Məhəmmədə bu onun səhabələrinə sığınacaq verirsiniz. Sonra da gəlib arxayın Kəbəni təvaf edirsən. Hə? Səad bəli dedi və onlar mübahisə etməyə başladılar. Bu vaxt Umeyyə Səadə dedi, səsini Əbul-Həzəmin səsindən yuxarı qaldırma. Çünki o, bu vadidə yaşayan adamların axsaqqalıdır. Saat dedi, Vallahi, əgər sən mənə Kəbəni tavaf etməyə mani olsan, mən də sənə Şamda ticarət etməyə imkan verməyəcəyəm. Umeyyə onun yaxasından yapışıb, səsini qaldırma dedi. Saad qəzəblənib dedi, əl çək bizdən mən Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin səni öldürəcəyini dediyini eşitmişəm. Umeyyə məni deyə soruşdu. Saat bəli deyə cavab verdi. Umeyyə dedi, əsas burası bəlkə, diqqət edin. Vallahi, Məhəmməd bir xəbər verərsə, yalan danışmaz. Xəbər özü barədədir. Təsdiq edir onu. Sonra o arvadının yanına gəlib dedi, bilirsən, Yəsribli qardaşım mənə nə dedi? Yəsrib Mədinənin köhnə adıdır. Qadın soruşdu, nə dedi? Umeyyə dedi, iddia etdi ki, o, Məhəmmədin məni öldürəcəyini söylədiyini eşitmişdir. Diqqət edin, Umeyyənin arvadı da müşrik idi. Görün, arvadı nə deyir? Vallahi, Məhəmməd yalan danışmaz. müşriklər Bədir döyüşüyə çıxdıqları zaman carçı gəlib Umeyyanı çağırdı. Onda arvadı ona dedi, yoxsa Yəsribli qardaşının sənə dediklərini yadından çıxıb, arvadı inanırdı ki, bu öləcək. Əgər getsə Bədir döyüşünə, öləcək. Umeyyə döyüşə çıxmaq istəmirdi, qorxurdu. Lakin Əbu Cəhl ona dedi, Axı sən bu vadidə yaşayanların axsaqqallarındansan, Bir iki günlük bizimle səfərə çıx. Təkəbbürlük onu boğur. Beləliklə Umeyyə onlarla birlikdə səfərə çıxır və nəhayət Bədir döyüşündə Allah onu məhv edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dediyi kimi oldu. Hədisin ardı gəlir İnsanların ən mülayimi ən mülayimi Keçən dərs dedim ki, onun mülayim olmasını Allah istəyib, Allah onu bu cür əxlaq sahibi edib. Fəbimə rəhmətin min Allahi lintə ləhuləm. Allahın rəhməti sayəsində sən onlarla mülayim rəhbər etdin. Bunu Allah istəyib. Və hədislərin birində Malik bin Hüveyris radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm mülayim və rəhimli adam idi. Bu kəlməni də təsdiq etdik ki, səhih kəlmədir. Dostluqda onların ən cömərdi idi. Bu kəlməni ayə ilə ispat edəcəm. Quran-ı kərimdə Uca Allah buyurur, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ sizə özünüzdən elə bir elçi gəldi ki, sizin əziyyətə düşməyiniz ona ağır gəlir. O sizə qarşı qayığı keş, möminlərə şəfqətli, rəhimlidir. Adam onu birinci dəfə görəndə heybətindən canına lərzə düşərdi. Burada heybət deyildikdə, lügətdə istifadə olunan pis mənada başa düşülən heybətdən söhbət edir heybət deyildikdə qorxu və eyni zamanda hörmət hissi oyandıran görkəm nəzərdə tutulur. Beləcə uca Allah onu üzündə özünə məxsus heybət yaratmışdı. Adam onu görəndə istər-istəməz ondan çəkinirdi. Və kim onunla yaxından ünsiyyət tutarsa onu sevərdi. Keçən də Dimaq radiyallahu anhın hədisini danışdım. Gördünüz, yaxından onu tanıyandan sonra ona necə bağlanır. Yüzlərlə səhabə belə oldu. Peyğəmbər s.ə.v-i tanıdıqdan sonra onu müdafiə etmək üçün Allah yolunda canından keçməyə hazır olur. Bəziləri də canından keçib. Əksəriyyəti də Uhud döyüşündə şəhid olur. 8-ci hədis. Bu da uzun hədisdir. Əvvəlcə hədisi oxuyacağam sonra hissə etsin onu izah edəcəyik. Həsən İbn Ali radiyallahu anhə demişdir. Mən gördüyü kimsəni vəsm etməyi bacaran dayım Hind Əb İbn Əbu Halədən Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin gözəl xislətləri barədə soruşdu. Mən çox istəyirdim ki, o Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin xislətlərindən bəzisini mənə vəsf etsin, mən də bunu yadda saxlayım. Daim dedi, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm çox möhtərəm və insanların sayğı göstərdiyi bir adam idi. Onun üzü Bədir gecəsindəki ay kimi parlayırdı. O, orta boy adamdan bir qədər hündür, hündür boy adamdan isə bir qədər alçaq idi. Başı iri, saçları da dalğa var idi. Saçları ayrılmağa meyilli olardısa, onları ortadan ayırar, əks halda onlara dəymədiyi təqdirdə saçları qulağının mərcəvinə çatardı. Rəngi qızıla çalırdı. Alnı geniş idi. Qaşları azadıb göz sivari, və kamil şəkildə idi. Burnunun üst tərəfinə dək uzanır, lakin bir-birinə bitişmirdi. Qaşlarının arasında xırda damar var idi və qəzəbləndikdə bu damar şişərdi. Burnu uzun idi, ortası da bir az qabağa çıxırdı. Özü də parlayırdı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin üzünə diqqətlə baxmayan adam onun qartal burunlu olduğunu güman edərdi sıx saqqallı idi. Şişman sifət deyildi, ağzı iri, ön dişlərinin arası azacıq aralı və sinəsinin tükü nazik, uzunsov idi. Boynu sanki cilalanmış heykəl tək gümüş kimi parlayırdı. Əzaları orta ölçülü və gözəl biçimdə idi. Özü də cüssəli idi. Qarnı sinəsi ilə bərabər Sinəsi və kürəyi elli, məfsəlləri də iri idi. Paltarını çıxaranda bədəni nur saçırdı. Sinəsinin yuxarı tərəfindən göbəyinə dək nazik xət şəklində uzanan tüklər daha belə. Sinəsində və qarnında bu tüklərdən başqa tük yox idi. Dirsəkləri, çiyinləri və sinəsinin üst tərəfi tüklü idi. Boğazları uzun, əl pəncəsi də iri idi. əlləri və ayaqları sərt idi, yaxud əl və ayaq barmaqlarının ucları bir qədər uzun idi. Ayaqlarının altı batıb, ayaq pəncəsi isə hamar idi. Elə hamar idi ki, üzərində su qalmırdı. Yeridikdə ayaqlarını yerə möhkəm basaraq, ləngər vuraraq, vüqarla və iri addımlarla yeriyərdi. Sanki hündür bir yerdən inirmiş kimi yol gedərdi. birisinə tərəf döndüyü zaman tam vücudu ilə dönərdi. Adətən başı aşağı olar və çox vaxt nəzərlərini göyə deyil, yerə yönələrdi. Baxışları çox vaxt ötəri olardı. Yola çıxarkən sahabələrinə irəlidə getməyi buyurar, özü isə onların arxasınca gedərdi. Qarşısına çıxan hər kəsə də salam verərdi. Əvvəlcə bu hədisin təxrici barədə danışaq. Bu hədis əslində bundan da uzun bir hədisdir. İmam Tirmizi burada bu hədisin bir qismini, digər fəsillərdə də qalan hissəsini rəvayət etmişdir. Hədisi həmsinin Beyhəsi Dəlail Nubuva əsərində, Təbarani Muacəmül Kəbir və Heysəmi Məcmül Zəvaid əsərlərində rəvayət etmişlər. Bu hədisin isnadı olduqca zəifdir. Ərəbcə buna daif ciddən deyilir. Çünki isnadında keçən ravilərdən Cümeyr, İbn Ömeyr, İbn Abdurrahman Əl-İcli zəif və etibarsız, Abu Abdullah Ət-Təmimi isə məchul, yəni necə ravi olduğu və ya kim olduğu bəlli olmayan bir ravidir. Muhammed Nasrəddin Əl-Əlbani Muxtəsərə Şəmail əsərində bu hədisin isnadının olduqca zəif olduğunu bildirmişdir. Lakin yenə qeyd etmək lazımdır ki, bu hədis zəif olsa da, onun mətnindəki vəsiflərin bir çoxu digər səhih hədislərdə öz təsdiqini tapmışdır. Bu hədisi Həsən İbn Ali radiyallahu anhuma rəvayət etmişdir. Əbu Muhammed Həsən İbn Ali İbn Əbu Talib Əl-Həşimi Əl-Mədəni radiyallahu anhına Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin nəvəsi qızı Fatimənin radiyallahu anhanın oğlu cənnətlə müjdələnmiş bir kimsə malı və canı ilə İslam dininə xidmət etmiş ən məşhur sahabələrdəndir. Hicrətin üçüncü ilində Ramazan ayının ortalarında Mədinə şəhərində dünyaya gəlmişdir. Muhammed İbn Əl-Hənəbiyyə rəvayət edir ki, Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh demişdir. Həsən dünyaya gəldikdə mən ona Həmzə adını verdim. Hüseyin doğulduqda isə ona əmisinin adını Cəfər adını qoydum. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məni yanına çağırıb dedi. Mənə bunların adlarını dəyişdirmək əmr olundu. Mən dedim, Allah onun Rasulü daha yaxşı bilir. Onda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara Hasan ve Hüseyin adını koydu. Hadisi İmam Ahmet Musnad eserinde, Abu Yala hemsinin Musnad eserinde, Tabarani Muacamül Kabir, Hakim Mustadrak ve Heysem'in Mecmu'l Zavayet eserinde rivayet etmiş. Albani Rahimahullah Silsiletül Ahadis-i Zahiyye eserinde bu hadisi Hasan hesap etmiştir. Bəra ibn Ənəzib radiyallahu rəvayət edir. Deyir ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Həsəni çiynində apararkən belə dediyini eşitmişəm. Allahım, mən onu sevirəm, sən də onu sev. Hədisi Buxari rəvayətdir. Digər rəvayətdə deyilir ki, Peyğəmbər s.ə.v onu qucaqlayıb öpdü və dua edib dedi, Allahım, onu sev və onu sevən kimsələri də sevir. Bu hədisi də Buxari rivayet edir. Həsən radiyallahu anhuma Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə ən çox oxşayan sahabədir. Abu Cüheyfə demişdir. Abu Cüheyfə radiyallahu anhu demişdir. Mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi görmüşəm. Həsən ibn Ali aleyhissalam ona oxşayırdı. Bu hədisi də Buxari rəvayət edir. Başqa bir rəvayətdə Ənəs ibn Malik radiyallahu anh demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə Həsən ibn Əli qədər çox oxşayan bir kimsə yox idi. Bu hədisi də Buxari rəvayət edir. Rahimullah. Bir başqa rəvayətdə bu çox gözəl rəvayətdir. Uqbə ibn Haris radiyallahu anh demişdir. Bir dəfə Abu Bakır əsr namazını qıldıqdan sonra evindən bayıra çıxdı. Bu vaxt o, Həsənin uşaqlarla oynadığını gördü və onu qaldırıb çiyninə otuzduru, otuzdurdu və dedi, Atam sənə qurban, sən Əlidən çox Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm oxşayırsan. Əli bu sözü eşidəndə güldü. Bu hədisi də Buxari rəhməhullah rəvayət edir. Həsən radiyallahu anhın müsəlman ümməti üçün etdiyi ən böyük xeyrxah əməl onların arasında baş verə biləcək böyük bir qırğının qabağını almaq olmuşdur ki, bunun barəsində də Peyğəmbər s.ə.v əvvəlcədən xəbər verib belə buyurmuşdur. Mənim bu oğlum çox hörmətli şəxsiyyətdir. Vaxt gələcək o, müsəlmanlardan iki böyük dəstənin arasını düzəldəcəkdir. Bu hədisi də Buxari rivayət edir. Görürsünüz, Həsən radiyallahu anh barədə Buxari rəhməhullah nə qədər hədis rəvayət edir. Hədisdə dayım Hind İbn Əbu Halə deyir. Dayım. Burada nə nəticə çıxır? Fatıma radiyallahu anhın demək qardaşı olub. Hind adlı. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən yox. Hind İbn Əbu Halə adından da bəllidir. Əbu Halənin oğlu Fatimə radiyallahu anhın ögey qardaşı. Xədicənin radiyallahu anhın Əbu Halədən olan oğludur. Xədicə radiyallahu anh əvvəlcə Əbu Halə İbn Zurara Ət-Təmiminin zövcəsi olmuş. Ondan boşandıqdan sonra Ətiq İbn Abidə ərə getmiş və nəhayət ondan boşandıqdan sonra Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin zövcəsi və möminlərin anası olmuşdur. Radiyallahu anh. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem çox möhtərəm və insanların sayığı göstərdiyi bir adam idi. Mənə elə gəlir bu cümlənin ispat olunmasına ehtiyac yoxdur. Aydındır ki, Rasulullah s.ə.v yer üzündə ən hörmətli Allah üçün, ən əziz insandır. Onun üzü Bədir gecəsindəki ay kimi parlayırdı. Bədir gecəsi nədir? Bədir deyildikdə qəməri aylarda ayın 14-cü gecəsi qəsd edilir. Elə buna görə də 14 gecəlik, yəni tam dairə şəklə düşmüş aya bədirlənmiş ay deyilir. Həmin gecədə o ay necə parlayırsa, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin üzü o cür parlayırdı. Və növbəti 10-cu, 11-ci hədisdə bu haqda xəbər veriləcək. Bu cümlənin də səhiy olduğu həmin hədislərdə bildiriləcək. O, ortaboy adamdan bir qədər hündür, hündürboy adamdan isə bir qədər alçaq idi. Başı iri, saçları dalğa var idi. Əvvəlki hədislərdə bildirdim ki, bu səhih vəsidir. Saçları ayrılmağa meyilli olardısa, onları ortadan ayırar, əks halda onlara dəymədiyi təqdirdə saçları qulağının mərzəyinə çatardı. Qulağının mərzəyinə çatdığı sabitdir. Lakin ortadan ayırdığı barədə mənə hədis rast gəlmədiyindən bu gün mən sizə o barədə xəbər verməyəcəm. Nə vaxtsa rastıma çıxsa Peyğəmbər s.ə.v-in saçlarını ortadan ayırdığı səhih bir rəvayətə rast gəlsəm, onu sizə bildirəcəm rəngi qızıla çalırdı. Ənəs ibn Məlik radiyallahu anh hədisində bu öz təsdiqini tapıb. Ona da Buxar rəvayət edir. Alnı geniş idi. Burada onun alnının həm eninə, həm də uzununa geniş olduğu nəzərdə tutulur. Alimlər bu cümləni izah edir, lakin cümlənin, yəni həqiqətən Peyğəmbər s.ə.v alnının geniş olduğuna dair səhiy hədis rəvayət etmirlər. Yenə nə vaxtsa o səhiy hədisi tapsam, o haqda da sizə bildirəcəyəm. Qaşları azacıq qövsvari və kamil şəkildə idi. Burnunun üst tərəfinə də uzanır, lakin biri-birinə bitişmirdi. Qövs aydındır. Yay, kaman. Qaşların arasında xırda damar var idi və qəzəbləndikdə bu damar şişərdi. Burnu uzun idi, ortası da biraz qabağa çıxırdı. Özü də Özü də deyiləndə ya Peyğəmbər s.ə.v qəst edilir, ya onun burnu parlayırdı. Bu haqda da heç bir səhiyyə hədisə rast gəlməmişəm. Yenə, rast gəlsəm, bildirəcəm. Peyğəmbər s.ə.v-in üzünə diqqətlə baxmayan adam onun qartal burunlu olduğunu güman edərdi. Ravi bununla bildirmək istəyir ki, Peyğəmbər s.ə.v qartal burun deyildi. Yəni bu sifət Peyğəmbər s.ə.v yaraşmır sıx saqqallı idi. Bu haqda geniş danışmağa dəyər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir çox hədislərdə ümmətinin kişilərinə saqqal saxlamağı əmr etmişdir. Abu Hurayrə radiyallahu anh rivayet edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. Bunları qısaldın və saqqal buraxın. Beləliklə də atəş pərəslərə müxalif olun. Hədis Müslimin səhih əsərindədir. Yenə İbn Ömər radiyallahu anh rivayet etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurmuşdur. Müşriklərə müxalif olun. Saqqal buraxın və bığları qısalın. Bu hədisi də Buxari rivayet edir. Nəhayət Ayşə radiyallahu anh rivayetində Peyğəmbər sallallahu əleyhi demişdir. 10 şey fitrətdəndir bığları qısaltmaq, saqqal buraxmaq, misvakla dişləri təmizləmək, buruna su çəkib içini təmizləmək, dırnaqları kəsmək, barmaq buğumlarını yumaq, qoltuq altı tükləri təmizləmək, qafsada qırxmaq və ayaq yolunda ikən su ilə yuyunmaq. Ravi Musab demişdir. Onuncusunü unutmuşam. Yəqin ki, bu ağızı yaxalamaqdır. Hədisi səhih muslim əsərində rəvayət olunub bu hədis. Müslümin səhih əsərində rəvayət olunub. Bu hədislərdən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin saqqal buraxmağı əmr etməsi aydın olur. Və onun əmrinə müxalif çıxanlar barədə isə görün Allah Subhanahu taala Qurani-Kərimdə Ən-Nur surəsinin 63-cü ayəsində nə buyurur? فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Qoy onun əmrinə qarşı çıxanlar başlarına bir bəla gəlməsindən yaxud özlərinə ağrılı, acılı bir əzab uz verməsindən qorxsunlar. Bu qədər yetər. Saqqal barədə hədisi davam edək. Şişman sifət deyildi. ağzı iri, ön dişlərinin arası azacıq aralı və sinəsinin tükü nazik, uzunsov idi. Boynu sanki cilalanmış heykəl, hamarlanmış şəkildə. Gümüş kimi parlayırdı. Əzaları orta ölçülü və gözəl biçimdə idi. Özü də cüssəli idi. Əvvəlki hədislərdə bu vəsiflərdən bəziləri öz təsbiqini tapsa da, bəziləri barədə hələ rəvayətə, səhih bir rəvayətə rast gəlməmişəm. Qarın sinəsi ilə bərabər, yəni Peyğəmbər s.ə.v yeşə qarın deyil. Sinəsi və kürəyi enli, məfsəlləri iri idi. Bu da əvvəlki hədislərdə öz təsdiqini tapıb. Paltarını çıxaranda bədəni nur saçırdı. Sinəsini yuxarı tərəfindən göbəyinə dək nazik, xət şəklində uzanan tüklər daha belə sinəsinin tükü barədə əvvəlki hədislərdə deyilsə də, lakin onların parladığı, nur saçdığı barədə bir söz açılmır. Sinəsində və qarnında bu tüklərdən başqa tük yox idi. Dirsəkləri, çiyinləri və sinəsinin üst tərəfi tüklü idi. Bazıları, bazı bilirsiniz nədir? Dirsəkdən çiyinə qədər olan qolun bir hissəsidir. Bazıları uzun, Əl pəncəsi də iri idi. Əlləri və ayaqları sərt idi, yaxud əl və ayaq barmaqlarının ucları bir qədər uzun idi. Bir qədər. Ayaqlarının altı batıq, ayaq pəncəsi isə hamar idi. Elə hamar idi ki, üzərində su qalmırdı. Dəstəmaz aldıqdan sonra ayaqları tez bir zamanda quruyardı. Yeridikdə ayaqlarını yerə möhkəm basaraq, dəngər vuraraq, vüqarla və iri addımlarla yeriyərdi. Bütün bunların bu dediyim vəsflərin bəziləri yenə əvvəlki hədislərdə öz təsdiqini tapıb, bəziləri yox. Burada vüqarla deyilir. Vüqarla ərəbcə həvnən gedir. Həvnən. Vüqarla, təmkinlə, təvazökarlıqla və s. Bu xüsusda uca Allah subhanahu wa ta'ala Quran-ı kərimdə buyurur. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما mərhəmətli Allahın qulları o kəslərdir ki, onlar yer üzündə təvazökarlıqla gəzər, cahillər onlara xoşa gəlməz söz dedikdə salam deyərlər. Sanki hündür bir yerdən inirmiş kimi yol gedərdi. Birisinə tərəf döndüyü zaman tam vücudu ilə dönərdi. Bu da əvvəlki hədislərdə öz təsdiqində bu. Adətən başı aşağı olar, və çox vaxt nəzərlərini göyə deyil, yerə yönəldir. Bu da təvəllükar adamın xasiyyəti, əlamətidir. Baxışları çox vaxt ötəri olardı. Ötəri deyəndə ravi burada nəyi qəst edir? Yəni, baxdığı adama gözlərini zilləyib durmazdı. Ədəbsizlikdir kiməsə gözləri zilləyib baxmaq. Adətən cəsusların əməlidir bu əlamətidir, adətidir. Kiməsə gözünü silləyib baxmaq müsəlmana yaraşan xasiyyət deyil. Yola çıxarkən sahabələrinə irəlidə getməyi buyurması, onların arxasında getməsi də yenə təvəbbükarlıq əlamətidir. Və qarşısına çıxan hər kəsə salam verməsi də başqa hədislərdə öz təsdiqini tapıb. Abdullah ibn Amr radiyallahu anh rəvayət edir ki, bir nəfər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən İslam xislətlərindən ən xeyirlisi hansıdır deyə soruşdu. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm də ona belə buyurdu. Ehtiyacı olanlara yemək yedirtməyin, tanıdığına və tanımadığına salam verməyin. Hamımızın adından Allaha həm sənalar edirəm, şükürlər edirəm ki, bizə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm barədə bu cür gözəl kitabı şərh etməyi nəsib edin, müvəffəq edin. Və Allahdan diləyirəm ki, axıra qədər bu kitabı şərh edin, onu başa düşməyə bizə müvəffəq eləsin. Amin. Həmçinin o xislətlərə, o vəsflərə, o xasiyyətlərə yiyələnməyi, Peyğəmbər s.ə.v-in yolunu layiqincə tutub gedən müsəlmanlardan etsin Amin. və Rasulullah s.ə.və oxşayan səhabələri kimi onun yanında həşr olunmağı, onlarla bərabər cənnətə daxil olmağı bizlərə nəsib etsin. Amin. Subhanəkə Allahumma və bihəmdik. Əşhədu ən la iləhə illən əstəxfiruqa və ətubu iləyik.